Pirmoji kronikų knyga, 14 skyrius. Tyro karalius Hiramas siuntė pasiuntinių pas Dovidą su kedromedžiais, dailidžių bei mūrininkų, kad jie pastatytų Dovidui namus. Dovidas suprato, kad viešpats patvirtino jį Izraelio karaliumi, nes išaukštino jo karalystę dėl savo tautos Izraelio Jeruzalėje Dovidas vedė daugiau žmonų ir susilaukė daugiau sūnų bei dukterų. Šitie vardai jo vaikų, kurie gimė Jeruzalėje. Šamuva, Šobabas, Natanas, Saliamonas, Ibharas, Elišuva, Elpaletas, Nogahas, Nefegas, Jefija, Elišama, Beljada, ir Elifeletas. Filistinai, išgirdę, kad Dovidas pateptas Izraelio karaliumi, pakilo Dovido ieškoti. Dovidas, tai išgirdęs, išėjo prieš juos. Filistinai atėję, sustojo Refajus lėnyje. Dovidas klausė Dievo, sakydamas, ar man eiti prieš Filistinus? ar atiduosi juos į mano rankas? Viešpats atsakė, eik, nes aš atiduosiu juos į tavo rankas. Jis nuėjęs į Baal peracimą, juos nugalėjo. Dovidas tarė, Dievas nušlavė mano priešus mano rankomis, kaip vanduo pralaužė spylimą. Todėl ta vieta pavadinta Baal peracimu. Filistinai ten paliko savo stabus, kuriuos Dovidas įsakė sudeginti. Filistinai dar kartą atėjo ir sustojo slėnyje. Dovidas vėl klausė Dievo. Dievas jam atsakė, neik tiesiai prieš juos, apeik juos ir pulk iš šilkmedžių pusės. Išgirdęs šlamėsi šilkmedžių viršūnėse, užpulk juos. Dievas eis pirma tavęs ir naikins filistinų kariuomenę. Dovidas padarė, kaip Dievas jam įsakė. Jis mušė filistinus nuo Gibiono iki Gezero. Dovido vardas išgarsėjo visose šalise. Viešpats padarė, kad jo bijotų visos tautos.